коли тікали вже німці. Штандартенфюрер? не повірив Матузов. Можете пересвідчитися в льоху жить, коли повернеться Мадонна. Скоро прийде. Не хочете глянути на штандартенфюрера? Хочу, відповів Матузов, згадавши, що на площі, де спинилася танкова бригада, хлопці і справді затіяли танці. І ще раз перепитав вона жива і здорова? А вже ж, їж уже сказала, скоро прийде. Гаразд, погодився Матузов. Де ваш штандартенфюрер? У льоху. У льоху ми його акуратно одним пострілом ніхто й не почув. Я заборонив мадонні ризикувати, вибухнув Матузов. Чому наказ не виконували? Він би її завіз. До Німеччини завіз, швидко говорила, виправдовуючись Раїса. Він штандартенфюрер. Ох, не подобаються мені оці танці, поморщився полковник. Давайте, хлопці, звернувся до двох молодих офіцерів, які стояли біля дверей, чекаючи наказів. Показуйте, де ваш штандартенфюрер, тітко Раїсо. Ви знаєте, як мене звуть? зраділа господиня. Раїса Павлівна кравець. Це коли, може, якась відзнака буде? Буде, все буде не надаючи цим словам ніякої ваги, сказав Матузов. Через хвилину важке тіло шпрингера, освітлене слабким світлом лампочки три лінійки із склом, в одному місці заклеєним шматком паперу, поклали на підлогу в коридорі. Справді штандартенфюрер, сказав Матузов. Кишені його перевірили? Ні, нам не до того було, поспішила відповісти Раїса. Коли хочете, я зараз. Отже, справді самодіяльність, а не розвідка, на цей раз уже всміхнувся полковник. А ось те, що досі немає мадонни, мене тривожить. Та нічого з неї не станеться. Хто його застрелив? Вона, Галина. Тобто це ми його застрелили без нашої допомоги. Так, так, ви, погодився Матузов. Товариші пана штандартенфюрера негайно до розвідвідділу і повертайтеся сюди. Тим часом я залишаюся тут. Офіцери винесли тіло. Матузов зайшов до їдальні сів. Раїса поставила лампу на стіл, опустилася на диван і заговорила. Їй неодмінно треба було висловити всі почуття, що аж нуртували в серці, а головне вияснити, чи знає Матузов про зв'язок Галини з Матінеллі і як він до того ставиться. Звичайно, знаю, відповів Матузов. І Раїса одразу спохмурніла, ніби отут на очах зів'яла якась дуже солодка її надія. Хоча, коли б запитати, на що вона сподівалася, то відповіді, напевне, не знайшлося б. Адже і Галина, і вона сама писали донесені, нічого не приховували, чого ж тут дивуватися. Але надія на різкий осуд дій Галини ще жевріла в серці хоча більше розмовляти на цю тему вона не наважувалася. Мабуть, треба поїхати їй назустріч. Глянути, може, допомогти треба, нетерпеливився полковник. Вона сама пішла? Ні, з Іваном. Та не турбуйтеся, зараз прийде. І справді, легкі кроки почулися біля ганку. Матузов, хвилюючись, відчинив двері. Галина стояла на порозі. Ху. Гора з плечей звалилася, весело сказав полковник. Ну, здрастуй, мадонно. Здрастуйте, Петре Івановичу, привітно відповіла Галина. Дуже рада вас бачити. Підійшла до нього, приникла всім тілом, ніби шукаючи захисту. І полковник все зрозумів, зрозумів це почуття солдата, що дуже довго бився з ворогом сам на сам а тут раптом відчув надійну руку спільника і командира. Він обняв Галину, притулив до себе, вже думаючи над тим, як зробити так, щоб більше вже їй ніщо не загрожувало. Галина перша отямилася, відсторонилася, сміхнулася. Знайомтеся, сказала вона, це Іван Журба, це моя тітка Раїса. Всіх знаю, відповів полковник. Тепер він, напевно, зуміє захистити Галину від будь-якої небезпеки, навіть від раїсиного язика. Ну, як ви тут живете? У нас в льоху штандартенфюрер лежить, сказав Іван. Спізнився ти, спізнився, переможно прощебетала Раїса. Вже його забрали. Все на світі ви протанцювали. Ні, там було гарно, дуже гарно, тихо сказала Галина і несподівано така туга прозвучала в її голосі, що полковник одразу насторожився, глянув стривожено, але нічого не помітив у застиглому погляді Мадонни, яка уперто, думаючи про щось своє, тільки їй відоме, чи, може, ще раз переживаючи щастя поцілунку запелюженого танкіста, дивилася тільки на жовтий кволий язичок полум'я лампи. Так от, товариші, сказав полковник, мушу вам повідомити, що командування дуже задоволене роботою розвідувальної групи Мадонна.